Arapi i njihovi poslanici Arapi su semitski narod, semiti, arapski esamijun. Vode porijeklo od Sema, odnosno Sama, najstarijeg sina Nuh alaihisselam. Etimološki Arap je semitska riječ sa značenjem pustinja ili njen stanovnik. U Kur'anu riječ e Arab, množina od Areb, znači beduini, to jest ljudi koji žive u pustinji. Historičari dijele Arape u tri grupe prema njihovom porijeklu. Prvu grupu čine Arapi El Baide, to jest Arapi starosjedioci Arabijskog poluostrova. O njihovom porijeklu nema dovoljno opisanih podataka. Njima pripadaju plemena Ad, Semud, Amalika i drugi. To su u stvari Arapi Beduini. U drugu grupu spadaju Arapi Kahtanije, ili Južni Arapi. Oni vode porijeklo iz Jemena i imali su brojna kraljevstva. Saba, Himjer, Kinda, Gassani, Jun i drugi. S obzirom da su se razišli po raznim krajevima Arabijskog poluostrva. Otac poznatog arabijskog pjesnika Imrul Kajsa vodi porijeklo od njih. Njima pripadaju plemena Eus i Hazreć, koja su nastanjivala prostore Jesriba, grada u koji će Mohamed, alihi selam, učiniti hijđru. Od Arapa Kahtanija vode porijeklo i pleme Džurhum, koje se nastanilo na području Meke i njene okoline, nakon što je proteklo vrelo zemzem u poznatom događaju sa Ismailom alaihi selam i njegovom majkom. Ismail alaihi selam se od njih i oženio i s tom ženom dobio 12 sinova. Od tih sinova su potekla plemena sjevernih Arapa, poznata kao Arapi, Adnanije ili Arapi Mustarebe. Oni čine treću grupu Arapa i od njih vodi porijeklo Muhammed selam. Ogranci i plemena Arapa Adnanija iz Meke raširili su se diljem Arabijskog poluostrva. I Arapima su, kao i drugim narodima, tokom povijesti dolazili vjerovjesnici, saopćavajući im Božiju poruku i objavu. Jedan od najpoznatijih i najznačajnijih arapskih poslanika prije Muhammeda, alaihisselam, bio je Ismail, alaihisselam, sin Ibrahim, alaihisselam. On je, kao što je već spomenuto na prostore Arabije, došao sa svojim ocem i majkom Hadžerom. Otac se vratio u Palestinu, a Ismail, alaihisselam, je tu odrastao, oženio se i proveo svoj život. Tu je primio i objavu i bio zadužen poslaničkom misijom. On je kao i njegov otac Ibrahim alaihisselam pozivao u islam, vjeru čistog monoteizma. I drugi Allahovi poslanici su tokom povijesti djelovali na prostorima Arabijskog poluostrava. Hud alaihisselam je poslan plemenu Ad, koje je živjelo na sjeveru Hadrameuta. Salih alaihisselam se pojavio u plemenu Semud, koje je živjelo u mjestu El Hidjr, između Hidžaza i Šama, jugoistočno od zemlje Medjen u blizini zaljeva Akaba. Šuajb a.s. se pojavio među narodom Medjena, koji je tada živio u Hidžazu. Tokom dugih stoljeća ovi drugi Allahovi poslanici pozivali su svoje narode da obožavaju samo Allaha. Međutim, Arapi im nisu pridavali posebnu pažnju i nastavili su sa svojim paganizmom. Neki od tih naroda su, zbog utjerivanja u laž i maltretiranja Božijih vjerovjesnika, bili kažnjeni i potpuno uništeni. O tome se u Kur'anu časnom govori na više mjesta. U relevantnim povijesnim islamskim izvorima navodi se da je Muhammed a.s. kada je devete godine po Hidži išao sa muslimanskom vojskom u pohod na Tebuk, prošao kroz dolinu El Hidžr, u kojoj je nekada živio narod Semud, koji je u laž utjerivao Salih alih selam i kršio Allahove zakone, pa je zbog toga bio kažnjen potpunim uništenjem. Tom prilikom Muhammed alih selam je naredio ashabima da brzo, bez zaustavljanja, prođu kroz to mjesto.